Lekukotasun bat dela liburu hau erranditaike, gerla haundia jendearen parte batek nola sinitu zuen eta beriziki milafrangako frangako jan etxekoek eta lagunek. Euskaraz idatziak ziren postalak eta gerlaren berri molde harinean emaiten zuten familiak etziten sobera harringura. Christian Larru, Jean Larruren seme etxiak eta maiatzeko Lucien etxezaretak dute liburua osatu. Jean Larru zendu zen Christian seme etxeak ama bosturte zituenean. Horri da gerla ipatzen zakola, bainan familiako albomak zakola interesa pisten ahutzaroan errandauku. C'est cet album que j'ai trouvé avec ces cartes postales, euh, ces deux gros albums euh, qui étaient dans leur chambre à Villefranche, qui m'interpellaient. Je voyais, je regardais régulièrement ces images-là. Bon, je, ne savais pas qu'il y avait derrière un, tout un courrier, euh, que ça retraçait toute une, une partie de sa vie. Quoi. Gutunen helburua zen erakustia soldadoek bizirik irauten zutela, egin sofrikarioaren berri egina alaguti emanez, liburuaren sagitza sabik, kristianen semeak idatzi du, filosofia ikasketak segitu ditu, Gaur mundua eta Europan nazionalismoak berbisten ari direnean, garaiak konparatzen dituela Xabi bere semeak errandauko Jean Larruc. Il fait une euh, une préface dans ce, dans ce livre euh, où il, où il soulève quelques questionnements. Est-ce que les commémorations, est-ce que ça suffit quoi, pour ne pas que l'histoire soit nouvelle voilà. Donc c'est une réflexion comme pas tout un chacun doit, doit avoir. Quoi. Libertatearen alde hiltzia uste zuten biktimen omendu nahi du amalau emezortzi oroituz liburuak.